Եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր եւ հաստատել կառավարության որոշումներ կադրային հարցերով։ Եկող տարվա պետբյուջեի նախագծով բնակարանի ձեռքբերման համար Արցախում գործելու են հիպոթեկային կառավարման նոր եւ մատչելի պայմաններ։ Կայացել է Արցախի արտգործնախարարության նոր պաշտոնական կայքեջի եւ Արցախի մասին պատմող նոր ֆիլմի շնորհանդեսները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահան ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր եւ հաստատել կառավարության որոշումներ կադրային հարցերով։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն ազատվել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնից։ Նախագահ Բակո Սահակյանի ստորագրած մեկ այլ հրամանագրով գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար, ազատվելով Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համար 19916 զորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետի պաշտոնից։ Նախագահի հրամանագրով գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համար 1916 զորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ, ազատվելով Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համար 42009 զորամասի հրամանատարի պաշտոնից։ Նախագահի հաստատած կառավարության որոշմամբ Կարեն Սարգսյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնից, Նախագահի հաստատած կառավարության որոշմամբ Լևոն Նացականյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն։ Նախագահի հրամանագրով Մուրադ Պետրոսյանն ազատվել է հատուկ հանձնարարությունների գծով Արցախի նախագահի ներկայացուցիչի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Նախագահի հրամանագրով Կարեն Սարգսյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն։ Նախագահը Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմին է ներկայացրել իր ստորագրած հրամանագրերի համաձայն Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանին եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համար 19916 օրամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ նշանակված գնդապետ Ջալալ Հարությունյանին։ Նախագահը բարձր է գնահատել գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանի եւ գնդապետ Ջալալ Հարությունյանի մասնագիտական ու մարդկային ворակները, անցած ուղին համոզմունք հայտնելով, որ նրանք պատշաճ մակարդակով կիրականացնեն իրենց պարտականությունները եւ մաղթել հաջողություններ ծառայության մեջ։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել նախկին պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Նացականյանին զինված ուժերում երկարամյա ծառայության համար, ընդգծելով նրա մեծ ավանդը բանակաշինության, պաշտպանության բանակի կայացման ու զարգացման գործում եւ վստահություն հայտնել, որ նոր պաշտոնում Լևոն Նացականյանը կշարունակի նույն նվիրվածությամբ ծառայել հայրենիքին։ Միջոցառմանը ներկային հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի համագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակներում Արցախում գտնվող Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը պաշտոնատար այլանդզինք հաղորդագրությունները տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը խոսք է ուղել բանակի անձնակազմին։ Նրանում ասված է. «Հարգելի զինակիցներ, այսօր ես թողնում եմ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը։ Անչափապարտ եմ, որ ծառայել եւ հարկ եղած դեպքում պատրաստական եմ լինելու կրկին իմ ծառայությունը բերել այն բանակի շարքերում, որն իր մարտունակությամբ եղել է կա եւ շարունակելու է մնալ մեր ժողովրդի պաշտպանության եւ անվտանգության գլխավոր երաշխավորը»։ Ուզում եմ նաև հավաստիացնել, որ ինձ համար մեծ պատիվ էր տարիներ շարունակ զինակցել բոլոր այն շարքայիններին, սերժանտներին, ենթասպաներին, սպաներին ու գեներալներին, ովքեր իրենց բարեխիղճ ծառայությամբ օրեցօր ամրապնդել ու հզորացրել են մեր պաշտպանական համակարգը։ Լիահույս եմ, որ այսուհետ եւս ձեր յուրաքանչյուրիդ մոտ իշխելու է մեր երկիրն առավել պաշտպանված ու անվտանգ պահելու անկոտրում կամքն ու վճռականությունը։ Ձեր գործողություններում եղեք ներդաշնակ, փոխմբռնող եւ որ շատ կարեւոր է հայրենից պաշտպանի առաքելության հավատարիմ։ Շնորհակալություն բոլորիդ համատեղ ծառայության համար։ Դուգլաս Մակլուրեր Եկող տարվա պետբյուջեի նախագծով բնակարանի ձեռքբերման համար Արցախում գործելու են հիփոթեքային կառավարման նոր եւ մատչելի պայմաններ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ինչպես տեղեկացրել է պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի 3 կայացած հերթական լիագումար նիստում պետբյուջե 2019-ի քննարկման ժամանակ կառավարությունը բնակարանային ապահովմանը նպատակաուղված ոչ միայն շարունակելու է սոցիալական խմբերի նկատմամբ իր ծրագրային պարտավորությունները, այլ նաև գործելու են նոր ծրագրեր։ Այդ նպատակով զգալիորեն ավելացել է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի ֆինանսավորումը տրամաշնորների կամ երկարաժամկետ անտոկոս փոխարոցան տրամադրման միջոցով միջև նախատեսել անպատասխան գումարներ։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով իրականացնում ենք այդպիսի ծրագրեր։ Այս տարի Արցախի ներդրումային հիմնադրամին տրվող գումարը ավելացրել ենք 1.5 միլիարդ դրամով, որի նպատակը հենց բնակարանային նոր ծրագրերի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների նախատեսումն էր։ Ի պատասխան падգամավորների հարցերին պետնախարարը հստակիցրել է նաև բնակարանների ձեռբերման նոր ծրագրի առաջնահերթությունը, ովքեր են հասցեատերերը եւ երբ է այն մեկնարկելու։ Նոր տարվանից ներկայացված հայցակարգային մոտեցումների շրջանակներում նախատեսված գյուղական բնակավայրերում երկարաժամկետ փոխարու միջոցների տրամադրման մասին է խոսքը, որոնք գրեթե անտոկոս, այսինքն խորհրդանշական 1%-ով նոր ֆոնդի ձեռբերման համար կտրամադրվեն անհրաժեշտ փոխառությունները։ Ծրագրի համաձայն կառավարությունն առաջնահերթության կարգով փոխառություն կտրամադրի առաջնային շուկայից ձեռբերվող բնակարանների համար։ Գալիք տարվա պետբյուջեում նախանշված պետական աջակցության նոր ծրագրերի քննարկման ընթացքում падգամավորների կողմից հաճախ է բարձրաձայնվել նաև երկրորդային շուկայից բնակարան ձեռբերելու համար մատչելի պայմաններ ստեղծելու հարցը։ Պետնախարարը պարզաբանել է. Ամբողջ բնակչության համար բնակարանային ֆոնդի տրամադրում պետության կողմից այդ բեռը ստանձնելը հնարավոր չէ եւ իրատեսական չէ։ Ինչ վերաբերվում է այդ գումարները տրամադրելուն երկրորդային շուկայի կամ 5 բնակ ֆոնդի ձեռբերմանը, ապա դա նույնպես չի բխում կառավարության քաղաքականությունից, որովհետեւ կառավարությունը պատրաստ է շատ ավելի մատչելի պայմաններով տրամադրել գումարներ նոր բնակ ֆոնդի ստեղծման համար, նոր շինարարության, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, նաեւ դրա տնտեսական էֆեկտներ։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը մանրամասնել է, որ ըստ շրջանառվող նախագծի երկրորդային շուկայից բնակարան ձեռքբերելու համար պետության կողմից կտրամադրվի 5% փոխառություն, ինչը ևս նրա համոզման մաչելի հնարավորություն է բնակարանի ձեռբերման համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել նախարարության նոր պաշտոնական կայքեջի եւ Արցախի մասին պատմող Արցախ պատմություն եւ հակամարտություն խորագիրը գրող տեսաֆիլմի շնորհանդեսները Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արտաքին գործերի նախարարության կայքը թարմացվել ու նորովի է ներկայանում ընթերցողներին։ Կայքում տեղ են գտել ոլորտին վերաբերող նոր փաստաթղթեր, հետաքրքիր նյութեր, ինչպես նաև կառույցի առաջնահերթություններին վերաբերող տեղեկություններ։ Արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն բացման խոսքում նշել է կայքեջի թարմացման անհրաժեշտության մասին, ապա անդրադարձել Արցախ պատմություն եւ հակամարտություն խորագիրը գրող տեսաֆիլմին, որը հիմնականում արտաքին լսարանի համար է եւ հասանելի է երկու լեզուներով ռուսերեն անգլերեն եւ անգլերեն։ Այս կայքի ստեղծման մեջ մենք փորձել ենք օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ եւ նաեւ ավելի հետաքրքիր նյութեր, նոր հաստատություններ, նաեւ այնտեղ կա առաջնորդների մասին խոսք երկրորդ նյութը ֆիլմը, որը կոչվում է Արցախ պատմություն եւ հակամարտություն, դա նոր ֆիլմ է, որը ստեղծվել է եւ պատրաստվել է հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, այսինքն արտաքին ուսարանի համար է։ Արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արտակ Ներսիսյանը ներկայացնելով Կայքեջի կառուցվածքն ու բովանդակությունը նշեց, որ կայքում օգտագործվել է նոր տեխնոլոգիա։ Կայքում համապարփակ տեղեկատվություն է ներկայացված Արցախի արտաքին գործերի նախարարության եւ արտերկրում գործող Արցախի մշտական ներկայացուցչությունների գործունեության, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների, այդ թվում Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ միջազգային կապերի զարգացման բաժանման մասին։ Կայքիջը ընդհանրապես բաղկացած է 5 մասից, 5 բաժիններից։ Ուրեմն առաջին բաժինը ներկայացնում է նախև առաջ արտաքին գործերի նախարարությունը, գերատեսչության վերաբերյալ, գերատեսչության մասին խորագիր, ագնստեցման պատմությունն է այստեղ ներկայացված, հակիչ ներկայացված են արտաքին գործերի նախարարության գործունեության ուղղությունները եւ կառուցվածքը Առաջին բաժնում նաև դուք կարող եք տեսնել, որ տեղեկատվություն կա մեր արտերկրում գործող Արցախի անհրաժեշտական մշտական ներկայացությունների մասին։ Արտակ Ներսյանը տեղեկացրեց, որ նախարարության կայքում զետեղված է նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող փաստաթղթեր։ Արցախանաբերության ապակին քաղաքականության վերաբերյալ է աստղ ներկայացված ին ապակին քաղաքական առաջնահերթությունները, միջազգային ճանաչում, միջազգային համագործակցություն, Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտություն, որը որ բաժանված է իր հերթին մի քանի այենթաբաժինների։ Նշենք, որ առայժմ կայքեջը գործում է 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Առաջիկայում այն հասանելի կլինի նաեւ ֆրանսերեն եւ գերմաներեն լեզուներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր որոնք են Արցախի գյուղական համայնքների երիտասարդներին հուզող խնդիրները եւ ինչպես են դրանք ազդում ժողովրդագրական ցուցանիշների վրա։ Այս խնդիրը հանգամանորեն ուսումնասիրել է Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը եւ հետազոտության արդյունքները ներկայացրել խնդրով մտահոգ պետական պաշտոնյաներին։ Նշենք, որ հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական նախարարության եւ Արցախի աշխատանքի սոցիալական ապահովության եւ վերաբնակեցման նախարարության համագործակցության տարեկան ծրագրերի շրջանակներում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել են հանրապետության բոլոր շրջաններից ընտրված 66 համայնքների տվյալներ։ Գյուղական համայնքների ժողովրդագրական վիճակագրության միտումները բացահայտելու նպատակով հավաքագրվել ու համեմատվել են վերջին 5 տարիների ցուցանիշները։ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Գառնիկ Նալբանդյանի խոսքով վերլուծության արդյունքում ողջվել է, որ վերջին 5 տարիներին ամեն դեպքում դեռևս Արցախում պահպանվում մի իրավիճակ, որ բնակության թիվը, ծնելիությունը աճում են, բայց շարունակաբար նվազում է այդ աճի տեմպերը։ Մենք ունենք դեռևս դրական իրավիճակ, բայց ունենք աճի շատ շարունակաբար դանդաղող տեմպեր եւ սա պետքա դառնա մեր կարևոր մտահոգության առարկան։ Հետազոտության համար ընտրված մեթոդաբանությունը թույլ է տվել բարձել ժողովրդագրական ցուցանիշների վրա ազդող 10 գործոնների հարաբերակցությունը, ինչպես ասենք, բնակարանային խնդրի, մշտական աշխատանքի արկայության, սեփականության, սոցիալական կարգավիճակի, տանը կենցաղային պայմանների արկայությունն եւ այլն։ Գառնիկն Ալբանյանն առանձնացնում է երիտասարդներին մտահոգող առաջին 3 խնդիրները։ Գյուղական համայնքներում երիտասարդների շրջանում մենք ունենք ուժեղ արտահայտված խնդիր՝ բնակարանային ապահովվածության, զբաղվածության, հողովապահովվածության եւ հողի վրա աշխատելու այս խթանները ապահովելը։ Եվ բնակարանային ապահովվածությունը որպես առավել ուժեղ գործոն էր հանդես եկել, այսինքն սա կարծես թե հուշում է պետությանը, որ ինչ միջոցառումներ, ինչ քաղաքականության վեկտորներ նախանշի։ Ինչ Ինչպես կօգտագործվեն հետազոտության արդյունքները, կդառնան արդյոք սոցիալական ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնակար Արցախի աշխատանքի սոցիալական ապահովության եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը մեծ զրույցում ասաց. Ուսումնասիրությունների արդյունքները իրականում անհրաժեշտ են հետագայում կառավարչական որոշումներ կայացնելուց ունենալ բարձր որակի որոշումներ, այսինքն վերջիվերջով գիտականորեն հիմնավորված արդյունքներ են ապահովել եւ համոզված եմ, որ ոչ մենակ մեր նախարարության, նաև մյուս գերատեսչությունների, մյուս նախարարությունների աշխատանքներում հնարավոր կլինի օգտագործել եւ ապահովել ավելի բարձր էֆեկտ։ Ուսումնասիրության վերհանած խնդիրներին վերաբերող ծրագրեր այժմ էլ գործում են, ասաց Սամվել Ավանեսյանը, եւ կշարունակեն գործել նաեւ 2019 թվականին, որի բյուջեն արդեն իսկ հաստատված է։ Ինչ վերաբերում է նոր ծրագրերի գործարկմանը, ապա դա կմնա արդեն 2020 թվականի համար, եթե մինչ այդ այսօր արձանագրված տեսարանը չփոխվի։ Յուլիա Վանյան Մարտիրոսյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին իրականացված հերոստամարաթոնի ընթացքում հավաքված 11 միլիոն 109 հազար 633 ԱՄՆ դոլար գումարն ավելացել է շուրջ 1 ամսվա ընթացքում։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Նրա խոսքով հիմնադրամի հանդեպ վստահության մեծ խնդիր կար, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում։ Փորձել ենք որքան հնարավոր է թե Տորոնտոյում, թե Լոս Անջելեսում, որքան հնարավոր է այդ վստահությունը վերականգնել եւ այդ վստահության արդյունքները տեսնենք, որովհետեւ այն թիվը, ինչ որ հայտարարված է հերոստամարաթոնի ժամանակ, այդ թիվը բավական աճել է։ Այսօրվա տվյալներով առնվազն ունենք 14 միլիոն 115 հազար 940 դոլար։ Այսինքն հերոստամարաթոնից հետո այս գումարը բավական աճել է եւ ի տարբերություն անցած տարվա, երբ որ շուրջ 12 միլիոն դոլարի խոստում էր եղել, այսինքն անցած տարվա իրական գումարը Հայաստանում իրականացված ծրագրերի առումով հիմնադրամ մուտք է եղել 7 միլիոն դոլար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։